บุ๊กทู ห้า Πέντε. 5. ประเทศและภาษา Χώρες και γλώσσες. Χώρες και γλώσσες. จอห์นมาจากลอนดอน Ο Τζον είναι από το Λονδίνο. Ο Τζον είναι από το Λονδίνο. ลอนดอนอยู่ในประเทศอังกฤษ Το Λονδίνο βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία. Το Λονδίνο βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία. เขาพูดภาษาอังกฤษ Αυτός μιλάει αγγλικά. Αυτός μιλάει αγγλικά. มาเรียมาจากมาดริด Η Μαρία είναι από τη Μαδρίτη. Η Μαρία είναι από τη Μαδρίτη. มาดริดอยู่ในประเทศสเปน Η Μαδρίτη βρίσκεται στην Ισπανία. Η Μαδρίτη βρίσκεται στην Ισπανία. เธอพูดภาษาสเปน Αυτή μιλάει Ισπανικά. Αυτή μιλάει Ισπανικά. ปีเตอร์และมาธามาจากเบอร์ลิน Ο Πέτερ και η Μάρτα είναι από το Βερολίνο. Ο Πέτερ και η Μάρτα είναι από το Βερολίνο. เบอร์ลินอยู่ในประเทศเยอรมัน Το Βερολίνο βρίσκεται στη Γερμανία. Το Βερολίνο βρίσκεται στη Γερμανία. คุณทั้งสองพูดภาษาเยอรมันใช่ไหม Μιλάτε και οι δύο γερμανικά. Μιλάτε και οι δύο γερμανικά. ลอนดอนเป็นเมืองหลวง Το Λονδίνο είναι πρωτεύουσα. Το Λονδίνο είναι πρωτεύουσα. มาดริดและเบอร์ลินก็เป็นเมืองหลวง Η Μαδρίτη και το Βερολίνο είναι επίσης πρωτεύουσες. Η Μαδρίτη και το Βερολίνο είναι επίσης πρωτεύουσες. เมืองหลวงใหญ่และเสียงดัง Οι πρωτεύουσες είναι μεγάλες και θορυβώδεις. Οι πρωτεύουσες είναι μεγάλες και θορυβώδεις. ประเทศฝรั่งเศสอยู่ในทวีปยุโรป Η Γαλλία βρίσκεται στην Ευρώπη. Η Γαλλία βρίσκεται στην Ευρώπη. ประเทศอียิปต์อยู่ในทวีปแอฟริกา Η Αίγυπτος βρίσκεται στην Αφρική. Η Αίγυπτος βρίσκεται στην Αφρική. ประเทศญี่ปุ่นอยู่ในทวีปเอเชีย Η Ιαπωνία βρίσκεται στην Ασία. Η Ιαπωνία βρίσκεται στην Ασία. ประเทศแคนาดาอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ Ο Καναδάς βρίσκεται στη Βόρεια Αμερική. Ο Καναδάς βρίσκεται στη Βόρεια Αμερική. ประเทศปานามาอยู่ในทวีปอเมริกากลาง Ο Παναμάς βρίσκεται στην Κεντρική Αμερική.